اولي ايوتي بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا sala na salam kipenzi chetu al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi sallam katika Ijumaa iliyotangulia tuliwakumbusha waislamu alama za kiyama ashratu saa miongoni mwa alama za kiyama tukaeleza pia kwamba jambo la kiyama kabla ya alama ni kuwakumbusha Uislamu kwa sababu ni katika mambo ambayo ni lazima kwa mu'min aamini kitu hicho na asiamini kitu hicho itakuwa sio muislamu kwa hiyo ni mambo muhimu ambayo yanatujenga sisi imani zetu na itikadi zetu jambo hili la kiyama ni elimu ambayo kama nilivyotangulia kusema ghaibun la ya'lamuhu illa Allah ni elimu iliyojificha halijui jambo hilo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na dalili nyingi kwenye kitabu kwa maana kwenye Qur'an na kwenye sunna zimesema hivyo na pia jambo hilo hajawahi kulichungulia mtu wa aina yoyote jambo hilo hajawahi kulichungulia mtu wa aina yoyote sio malikan mukarraban wala nabiyan mursal si malaika aliye karibu wala mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam aliyepelekwa wala nabiyyan mursala wala mtume aliyepelekwa hakuna anayejua jambo hilo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na tukataja aya Allah tabarak wa ta'ala amesema kwenye kitabu chake kwamba mayahudi walikuja kumuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yasalunaka anis saati ayana mursaha qul inma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu wanakuuliza wewe kuhusiana na mambo ya kiyama wakati gani kitatokea hicho kiyama waambie ilmu yake iko mbele ya Mola wangu hakuna anayejua wakati wake isipokuwa yeye taqulatu fi samawati wal ard jambo hilo limekuwa gumu kwa viumbe ambao wanaoishi mbinguni kadhalika wale ambao wanaoishi katika ardhi hakuna anayefahamu lakini Allah tabarak wa taala akasema la ta'tikum illa baqtatan hakiji hicho kiyama isipokuwa kinakuja kwa ghafla wayasalunaka kaannaka hafiyun anha wanakuuliza kana kwamba wewe unakifahamu wanakutilia shaka kwamba wewe unakijua kul innama ilmuha inda Allah waambie kwamba ilmu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala walakinna akthara an-nasi la ya'lamun lakini watu wengi hawalijui jambo hilo kuna baadhi ya sufia au baadhi ya shia wanaitakidi kwamba maimamu wao wanakijua kiyama kitatokea siku gani mwenye kuitakidi hivyo huyo ni kafiri na ukafiri wake hauna shaka kwa sababu anapingana kabisa na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala siku moja mtume sallallahu alaihi wa sallam hadithi ameipokea al-Imam Muslim kutoka kwa Hudhaifa anasema ittala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaina siku moja mtume alitutokea sisi wa nahnu natadhakar na sisi tunakumbushana kuhusiana na qiyam faqala ma tatadhakarun jambo gani nyinyi mnakumbushana qalu natadhakaru asaa asema sisi tunakumbushana mambo ya kiyama mtume sallam akasema innaha lan yaqumu hatta tarawna qablaha ashara ayat hakiwezi kusimama qiyama mpaka muone dalili kumi fadhakara mtume akataja akataja dukhan kutakuja moshi dajjal atakuja mtu muongo daba atakuja mnyama kadhalika watului shamsi min magharibiha na jua litatoka magharibi kwenda mashariki wanuzuli Isa kadhalika akataja na kushuka kwa nabii Isa kisha akataja wa yajuj wa majuj miongoni mwa dalili za kiyama ni kutokea watu wanaoitwa majuj wa majuj wazungu wanamuita gog and magog ni huyo juj wa majuj na leo tutajikita hapa kueleza huyo juju wa majuj ni kitu gani na sisi tunajifundisha kitu gani katika visa kama hivyo na habari kama hizo Allah tabarak wa taala ameeleza katika Qur'an katika suratul anbiya akasema hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj mpaka watakapofunguliwa awajuju wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun na hali ya kuwa wao kutoka katika kila mlima wanateremka waqtaraba alwa'du alhaq qiyama kitakuwa kimesimama fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru na pindi hapo yatakapokodoka macho wale ambao wamekufuru ya wailana watasema e kuangamia kwetu e Mola wetu kad kunna fi ghaflatin min hadha tulikuwa tumeghafilika na jambo hili bal kunna dhalimin bali sisi tumekuwa ni wenye kujidhulumu nafsi zetu hatujui kwamba watakuja hawa juju wa majuji juju wa majuju ni watu gani insha Allah katika hutuba yetu ya pili tutaeleza kwa ufupi kisha tutatoa faida mbalimbali ambazo zinazopatikana kuhusiana na alama hiyo ya kutokea juju ama ajuji aqulu qawli hadha lakum wa lisairil mu'minin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim وهو البر الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ndugu وإسلام بعد ya شكور الله سبحانه وتعالى ta'ala kwa mara nyingine tumeona kwamba miongoni mwa dalili za kiyama ni kutokea kufunguliwa watu hao juju wa majuj ni katika viumbe ambao ni hatari sana wanawachuoni wameelezea kuhusiana watu hao juju wa majuj wakasema min dhurriyati adam ni kizazi miongoni mwa vizazi vya nabii adam wa hawa alayhi salatu wassalam wametoka na Adam wametokana na Adam na Hawa kwa maana ni ndugu zetu au kaka zetu lakini wengine wanasema eh, huyu awajuju wa maajuj Gog and Magog wametokana na Adam peke yake kwamba Adam alayhi salatu wassalam siku moja aliota fakhtalata maniyuhu biturab mani yake yakachanganyikana na mchanga wa min dhalika yajuju wa majuj wakazaliwa viumbe hao juju wa majuj itakuwa sasa na wao itakuwa baba yetu mmoja mama mbalimbali mbali. kwa mujibu wa kauli hii lakini wameeleza wanawachuoni kwamba wa hadha mimma la dalili la jambo hili halina dalili yoyote qala bin hajar amesema al imamu bin hajar ولا نرى هذا عند أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار hatukuzipata habari hizi kwa yoyote katika salaf isipokuwa kutoka kwa Ka'b al-Ahbar ambaye anachukua habari kutoka kwa Mayahudi lakini kadhalika hadithi za bwana mtume alayhi salatu wasalam zinamrudisha yeye kwamba hiyo kauli yao sio sawa sawa kwa sababu kizazi kilichokuwepo sasa hivi na wao juju wa majuju wamekuja baada ya Nuh kizazi kilichokuwepo sasa hivi chote ni kizazi cha nuru kizazi kutoka kwa Adam mpaka nuhu chote kiliangamia waja'alna dhurriyatahu waja'alna dhurriyatahu humul baqin Allah tabaraka wa taala akaeleza kwamba akajalia kizazi cha nabii nuhu ndio ambacho kilichobaki lakini kutoka kwa Adam mpaka kwa Nuh kizazi chote kiliangamia na wale waliopanda na nabii Nuhu katika safina moja pia kizazi chao hakimepotea kilichobaki ni kizazi cha Adami Nuh na sisi sote tumetokana na hapo kwa hiyo nabii Nuh alikuwa na watoto watatu maarufu kuna Sam kuna Yafith na huyu Abu Turki eh kulikuwa na Sam Abul arab kwa hiyo mataifa yamegawanyika sehemu tatu kuna mataifa ya kiajemi kuna mataifa ya, ya, ya, ya, ya kisudani na ambayo ni Afrika kadhalika na wazungu kwa hiyo sisi tumegawanyika katika mafungu matatu lakini sote ni ndugu isipokuwa kuna watu wametokana na kizazi cha Yafith wengine ni Sam wengine ni Abu Tark ambao hao Abu Tark kuna watu ambao wanaitwa Juju wa Majuj ni viumbe hao ni kaka zetu wapo wameumbwa kwa hiyo anasema eh, anasema ibn Hajar hao ni katika dhuriyati Nuh wa Nuh min dhuriyati Hawa na Nuh ni katika kizazi cha Hawa na wametaja wanawachuoni sifa mbalimbali mbali, ambazo siwezi kuzitaja katika hutuba yetu kwa sababu kisa chao ni kirefu na wana mambo marefu lakini katika mambo waliotajwa kwamba sigharul uyun wana vijicho vidogo kadhalika wana nyele ndefu wana sura pana ndio mwingine wakasema kwamba hao itakuwa ni wachina tu wengine wakasema hao ni watu fulani lakini hiyo sana haijathibiti lakini pia wengine wakaeleza kuhusu hajuju wa majuju kwamba ni viumbe wengine ni wadogo sana kama vile mchele na wengine wakasema ah au wana dhiraa tatu na wengine wakasema hapana wana masikio makubwa moja anaweza akatandika jingine akajifanyia shuka akalala nalo haya yote wanawachuoni wameeleza mambo marefu kuhusiana na watu hawa sasa sisi eh, kwa wakati huu sioni kwamba kuna haja ya kueleza mambo yote hayo isipokuwa rudi kwenye tafsiri na vitabu vya aqida na vitabu mbalimbali utayakuta mambo hayo mahalu shahid mimi nataka kueleza kwamba miongoni mwa dalili za kiyama ni kutokea hivi viumbe vinavyoitwa juju wa majuji na masala haya ni lazima tuamini kwa sababu ni katika mambo ya itikad yoyote asiamini mtu huyo anakuwa ni kafir Allah tabarak wa taala ameeleza katika suratul kahfi yasalunaka an dhil qarnain qul saatlu alaykum minhu dhikra watakuuliza wewe kuhusiana na huyu dhal qarnain waambie nitawaelezea nyinyi kisa chake inna makkanna lahu fil ard hakika sisi tumempa yeye katika ardhi tumemmakinisha katika ardhi wa atainahu min kulli shay'in sababa na tukampa kila kitu ambacho anaweza kufikia katika lengo lake huyu dhalqarnain qarnain habari zake nazo pia ni kubwa ni nzito kwa sababu dhalqarnain qarnain ni katika watu ambao wametawala ulimwengu wote ametawala mashariki na magharibi huyu dhalqarnain watu waliotawala dunia ni watu wanne peke yake ni dhalqarnain qarnain pamoja na nabii Suleiman hao walikuwa ni waislamu lakini wengine wawili ni Namrud kadhalika na yule Bakhtansar eh Bakhtansar pia huyu naye alitawala dunia wawili walikuwa makafiri na wawili walikuwa waislamu kwa hiyo huyu Dhalqarnain ametawala dunia akaenda mpaka huko matla'i shams jua linapochomoza na jua linapozama fi fi aini hamiatin huko chini kabisa kwenye chemchemu ya matope alikwenda akalishuhudia jua huko kabisa kama Qur'ani inavyoeleza hizi sio visa vya vya vya, vya mwanaulenga hivi ni visa ambavyo kwenye Qur'an vinapatikana kwenye Qur'an sio visa vya alifu ulela ulela mtu ambaye aliota bali maneno haya ni maneno ya Allah tabarak wa taala kwamba huyu dhalqarnain alifika huko matla shams jua linapozama na jua linapotua alikwenda huko mbali sasa pakaelezwa aya tele hapo kuhusiana na huyu dhalqarnain ambaye tumesema sisi habari yake sisi huyu tunaiacha lakini ni kitu gani nataka tueleze akasema hata idha balagha saddain mpaka alipofika kwenye milima miwili wajada min dunihima qauman aliwakuta kati ya milima hiyo miwili watu la yakaduna yafqahuna qawla watu ambao hawawezi kufahamiana lugha huyu dhalqarnain alikwenda mpaka huko kabisa mwisho wa dunia kabisa huko au kama ni mwanzo lakini akaenda akakuta milima miwili mikubwa akakutana na watu ambao la yakaduna yafqahuna qawlan hawafahamiani ile lugha qalu ya dhal qarnain wale watu katika kujitahidi tahidi kwao wakamwambia waka, waka ya dhal qarnain inna yaajuja wa majuj hapa ndo mahali shahid hakika hawa juju wa majuj mufsiduna fil ard wamefanya ufisadi katika ardhi hawa juju wa majuj wanafanya ufisadi katika ardhi fahal naj'al laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda je tukupe wewe ujira utujalie kati yetu sisi na kati wao ukuta utupigie ukuta sisi hawa eh hawa ni viumbe vibaya sana watu wenye kufanya ufisadi katika ardhi qala ma makkanni fihi rabbi khairun faainuni biquwa akasema yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alionipa ni bora mimi sitaki ujira kutu nyinyi bali mimi nataka nguvu kazi faainuni biquwa nataka zile nguvu zenu tu aj'al bainakum wa bainahum radma ili niweke ukuta uliokuwa madhubuti atuni zubara alhadid nipeni vipande vya chuma hata idha sawa baina sadafain mpaka alipojaza kati ya vipande vya chuma vile vikajazwa kati ya ile milima miwili qalu qala mfukhu akasema puzieni hatta idha ja'alahu nara mpaka ukawa moto qala atuni ufrigha alayhi qitra basi njooni au nileteeni shaba iliyonyeyuka ili tujaze tujaze kwa hiyo shaba ikachanganywa na vyuma mbalimbali eh pakajazwa katika ile milima miwili famastata'u an yadhharuhu hawakuweza kukwea hawakuweza kuupanda huo ukuta ulitandikwa lakini watu wa mianjani wanasema kuukwea na kuupanda ni matusi wao wakatafsiri kwamba hawakuweza kuufyombera ndio Kiswahili safi wanasema famastau an yadhaharuhu hawakuweza kuufyombera wamastatau lahu naqaba na vile vile hawakuweza kuutoboa ukapigwa ukuta pale kutanganisha kati ya wale watu na hawa juju wa majuj qala hadha rahmatun min rabbih akasema hii ni rahma kutoka Mola wangu fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan anasema kiyama kitakaposimama atauvunja vunja ule mlima wa kana wa'du rabbi haqqan na itakuwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala imeshatimia kwa maana wale watakapotoka siku hiyo mlima utakuwa umevunjika vunjika ndio wataweza kutoka na kutoka kila siku wanaotoboa mtume alayhi salatu wassalam anasema katika hadithi yake aliyopokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim wailun lil'arab min sharri qad iqtaraba futiha al-yawm min radam ya'juj wa ma'juj mithlu hadha wa halaka bi isba'ihi bialibaham wallati yaliha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wailun lilarab ole wao kwa waarabu min sharri qad iqtaraba kutokana na shari ambayo imekurubia futiha al-yawm leo kumefunguliwa mtume alikuja amefadhaika ameletewa wahi kwamba juju wa majuj tayari washatoa kitobo katika ukuta huu ambao umetengenezwa ukuta madhubuti lakini washatoboa wao mtume akaeleza akatoa kidole chake akafahamisha wametoboa tayari mfano wa hivi tayari juju wa majuju wametoboa huko tayari katika hiyo milima ambayo sisi hatuujui wala viumbe hawajafika wala Amerika pia hawajagundua wala mataifa makubwa makubwa eh, Russia na wengineo katika NATO na watu wengineo katika binadamu hawajatambua mpaka leo ukuta huo uko wapi angalieni uwezo wa Allah tabaraka wa taala na tunaishi katika dunia hii tunaishi katika dunia hii na Qur'ani inatueleza kwamba ukuta huo upo kwa hiyo sisi ni lazima tumsadikishe Allah tabaraka wa taala kwamba ukuta huo upo na watu wao wapo na tayari wameshatoboa na wako karibu kutoka ndio maana mtume alayhi salatu wasalam alifadhaika na watu hawa kama tulivyoeleza watatoka katika mwisho wa zama itakwenda kwa haraka haraka kutokana na wakati watatoka mwisho wa zama watapita katika bahari mbalimbali mbali. hawa viumbe ni mufsiduna fil ardh wakishatoka huko watakuwa wanakunywa maji watakwenda kunywa maji mto Nile Kilimanjaro wapi milima ya Kilimanjaro utaliwa watakwenda Victoria watakunywa maji kila mahali unapojua wewe wao kazi yao ni kula na kushambulia ni mfano wa jaradi katika kushambulia ni mfano wa nzige katika kushambulia leo utapita utaona hapa kuna bwawa Mtume sallallahu anaeleza mtu mwingine akija bwawa halipo kama bwawa vyenu huko si mtopangani sijui Kilosa si wapi basi wale wakipita ni dakika sifuri tayari washaumeza wote Nabii Isa alayhi salatu wassalam pia atawakimbia watu hawa na watu wake watakwenda katika Jabal Tur watakwenda kujificha huko lakini hawa watu bado wanaelekea tu huko Allah tabarak wa taala mtume anaeleza fayursilullah alaihim annaghafa annaghafa Allah tabarak wa taala atapeleka kwa wao ndege atawapelekea ndege fi riqabihim katika shingo zao watakuwa hao ndege wanapiga katika shingo farasa kama mauti nafsin wahida watakuwa wanakufa wanakufa wanakufa kwa haraka haraka hao juju wa majuj ambao ni viumbe wa ovu katika ardhi kazi yao ni kufanya ifisadi katika ardhi basi wao watapelekewa ndege watakuwa wanakufa ovyo ovyo na jinsi walivyokuwa wengi ardhi yote itakuwa imejaa wao maiti zao kadhalika watu wataweza kuishi kwa sababu ya harufu yao kila ukenda kila utakapojifungia ni harufu na unaweza ukafa kutokana na harufu hiyo basi Allah tabarak wa taala atalipeleka mvua yursilullah Allah subhanahu wa ta'ala atapeleka amtaran atapeleka mvua nyingi kwa ajili ya kuondoa harufu kisha vile vile ataleta ndege kwa ajili ya kuwachukua wale na kuwatupa katika bahari hicho ndiyo kisa cha juju wa majuji ambacho mimi nimekieleza kwa ikhtisar lakini inafaa kueleza kisa hiki jumaa mbili mpaka jumaa tatu kwa upana wake lakini mtu ni lazima usome Qur'an kwa mazingatio na uelewe tafsiri yake kuhusiana na hawa viumbe na hawa viumbe siku ya kiyama wataingia motoni wataingia motoni eh, kila binadamu atawekwa na wao 99 eh, 999 pamoja na mwanadamu mmoja 99 999 wataingia motoni binadamu mmoja ataingia ataingia peponi na hao watawekwa na ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hiyo wewe usipojitahidi katika amalu njema ukuwekwa na juju wa majuji basi umepata hasara omba uwekwe na juju wa majuj kwa sababu 999 ukiwa nao wao wataingia motoni mmoja ataingia peponi ambaye ni katika mwanadamu wewe uko wapi mpaka leo uamini mambo kama haya usikufuru usifanye shirki usifanye ufisadi katika ardhi ili uwe na watu wema siku ya kiyama watukufu wa Islam habari hizi ni habari nzito watu waziangalie kwa upana wake na wajifundishe ndani yake kwamba mtu usiwe muharibifu katika ardhi kwa sababu miongoni mwa sifa kubwa walikopo nazo watu hawa ni waharibifu katika ardhi na tunao pia vile vile kuna baadhi ya watu hawawezi kukaa na watu isipokuwa ndani yake ni uharibifu na uchochezi ndani yake hawa wamechukua tabia za juju wa maajuji ni watu waovu ni watu wa mafisadi ambao kazi yao kuharibu na kurejesha maendeleo nyuma ya waislamu watukufu waislamu maneno ni mengi lakini naktafi bihadha alqadr ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واقم الصلاة